S obzirom na spomenuto, najvrijednije, najbolje, najpreće znanje jeste znanje koje govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovim imenima i uzvišenim svojstvima. Zbog toga ponedjeljkom govorimo o Allahu subhanahu wa ta'ala lijepim imenima i uzvišenim svojstvima. Zatim, također, znanje koje kojim je govorio Allah subhanahu wa ta'ala. Kako da ono ne bude vrijedno? Zar ima boljeg, prečeg, vrednijeg znanja od znanja Allaha subhanahu wa ta'ala? Da se govori o dijeliću, dijelu znanja Allaha subhanahu wa ta'ala. To je Allahov govor, to je Kur'an. Zbog toga govorimo utorkom o Allahu subhanahu wa ta'ala riječima, o Kur'an i Kerimu. Spominjemo određene kur'anske ajete, njihovo tumačenje shodno tumačenju naših prvih generacija. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala u tom svom govoru, u Kur'ani Kerimu, kaže يَوْمَ لَا يَنْفَوْ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Toga dana, sudnjeg dana, čovjeku ništa neće vrijediti njegovo potomstvo, njegov imetak vrijedit će mu samo čisto srce s kojim dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Čisto srce. Zbog toga srijedom u našim poznatim ustaljenim terminima govorimo o čistom srcu. Kako očistiti svoje srce? Jer nam je to najvrijednije. I također to je od posebne vrijednosti znanje o čistom srcu, odnosno kako očistiti srce, kako ga sačuvati čistim, jedno je dakle od posebno vrijednog znanja, jer s tim znanjem sutra ako Bog da dolazimo s čistim srcem Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim brojni kuranski ajati, odnosno riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i na drugoj strani hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam govore koliko je važno lijepo se obhoditi s ljudima, da čovjek čak može doći na sudnji dan s namazom, postom, zekatom, da mu sve to bude primljeno, ali ukoliko se na drugoj strani loše obhodio prema ljudima, da na kraju ništa ne bude imao se vapa dobroga od tog svog namaza posta zekata. Zbog toga četvrtkom govorimo o lijepom obhođenju, kako na koji način musliman treba da se obhodi sa svim ljudima, kako treba da se obhodi sa svojim roditeljima, kako treba da se obhodi sa svojom djecom, sa svojom suprugom, sa svojim komšijama i sa svim drugim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susreće. Zatim, petkom govorimo o propisima. O propisima ove naše vjere. Jeste, trebamo se lijepo obhoditi prema ljudima, ali isto tako trebamo se također ponajviše lijepo obhoditi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Odnosno, ono što nam je On propisao, što nam je naredio da to činimo – Ono što nam je zabranio, da se toga ostavimo. Kako sve to poznavati? Tako što ćemo učiti našu vjeru, učiti učiti propise. Zbog toga, dakle, petkom govorimo o propisima naše vjere, govorimo o namazu, govorimo o postu, o zekatu i slično. Dakle, u ovom našem terminu govorimo o Kur'an i Kerimu. Allahu im subhanahu wa ta'ala riječima, odazivamo se njegovoj naredbi da razmišljamo o Kur'anu. Efela je tedebberun el Kur'an, kako Allah subhanahu wa ta'ala kaže na mnogim mjestima u Kur'anu, zašto oni ne razmisle o Kur'anu ili su im to na njihovim srcima katanci, mi razmišljamo o Kur'anu. Spomnijemo Allahu subhanahu wa ta'ala riječi, saznajemo šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala poručuje i nakon toga, ako Bog da, radimo, postupamo po tome. Konkretno, nalazimo se u suri Asin nalazimo se u plemenitoj kuranskoj suri, suri Jasin, koja je mekanska sura. Kada kažemo mekanska, znači da ona govori o temeljima imana, o onome što učvršćuje čovjekov iman, čovjekov vjeru. I ova kuranska sura ima 83 ajeta. 83 ajeta. Mi smo došli do kazivanja i spominjanja određenih situacija sutra na sudnjem danu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u suri Jasin nakon što je govorio o vjernicima, njihovom ulasku u džennet i uživanju u džennetu i vječnom boravku i vječnom uživanju tih blagodati. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala govori o drugoj strani. Govori o nevjernicima govori o njihovom poniženju sutra na sudnjem danu. Govori o džehennemu u kojeg će nevjernici morati ući. Ući će, bit će im naređeno. Biće poniženi tada i nakon toga će ući u džehennem i kažnjavati se u njemu. Zbog čega? Zbog njihovih dijela na Dunjaluku. Zbog njihovog nevjerovanja na Dunjaluku. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je završio govor o vjernicima kaže وَانْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ danas se odvojte ovi muđrimi, ovi nevjernici, ovi nasilnici, ovi koji ste prelazili svaku granicu zla u grijehu. Odvojte se danas od vjernika, razgraničite se. Kao što ste se odvajali od vjernika na Dunjaluku, niste slijedili put vjernika, niste bili od njih, već ste bili sušta suprotnost. Isto tako danas, odvojte se. Odvojte se od vjernika. Elem ahed ilaykum ja bani Adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwum mubin Zar nisam od vas, o Ademovi sinovi, o ljudi, uzeo čvrsto obećanje da nećete obožavati šejtana a doista vam je on otvoreni neprijatelj. Zar nisam od vas uzeo obećanje da nećete obožavati šeitana, da nećete se odazivati šeitanovim spletkama, šeitanskim spletkama, njegovim zahtjevima, njegovim naredbama? Zar nisam uzeo od vas čvrsto obećanje? A on vam je otvoreni neprijatelj. Zbog čega ste mu se pokoravali? Zašto ste slijedili njegove smjernice, njegova upustva, njegove spletke? Padali na tim spletkama. On vam je otvoreni neprijatelj. Stoga svaki onaj koji poziva nekom drugom putu, ne putu vjernika, nekom drugom putu, ne putu koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala, on ti je otvoreni neprijatelj, pa ga se pričuvaj. Jer sutra, prije ili kasnije, svi ćemo mi se ubijediti da postoji proživljenje, da će doći proživljenje, da će nas Allah subhanahu wa ta'ala proživjeti. Nažalost, nažalost, Neki će to kasno shvatiti kada umru i kada budu proživljeni, tada će se početi kajati, međutim tada nikome kajanje neće vrijediti. Tada nikome kajanje neće vrijediti. Neće se moći vratiti na dunjalog da ponovo rade, pa da sutra njihov ahiret bude daleko, daleko bolji. Dakle, prije ili kasnije, svi ćemo se uvjeriti da postoji proživljenje, da ćemo biti proživljeni, da ćemo izaći pred Allaha, da će nas obračunavati za naša dijela dobra i loša i da će neki biti u džennetu, neki biti u džehennemu, međutim vječno, vječno u džennetu i drugi vječno u džehennemu. Zato ti je jasni neprijatelj, pravi istinski neprijatelj, onaj koji te odvodi od Allaha dželle ve ala, njegove nagrade sutra na drugom svijetu ahiretu dženneta, njegovog zadovoljstva, jer je to vječnost taj koji te odvraća danas na dunjalu kod Allahovog puta, koji te danas odvraća od Islama, koji te danas odvraća od namaza, koji te danas odvraća od pokornosti tvojim roditeljima, koji te danas odvraća od dobročinstva, koristi, dobrobiti zajednici i društvu, znaj da ti je on otvoreni neprijatelj, znaj da te on sutra gura, uvodi u džehennem i to vječni džehennem. Zato upoznaj se sa svojom vjerom, upoznaj se sa svojim dinom, islamom, šta tvoja vjera od tebe traži, kako, na koji način da se obhodiš prema Allahu, kako da se obhodiš prema svojim roditeljima, svojoj djeci, svojoj supruzi, svojim komšijama, svojoj bližnjoj rodbini, svim muslimanima, kako bi sutra došao na sudnji dan kao Allahov iskreni rob i kao dobročinitelj. Allah subhanahu wa ta'ala za dobročinitelje pripremio je džennet, I za one koji su Allaha obožavali, a nisu ga vidjeli, pripremio je zijade. Više od dženneta, odnosno posebnu nagradu u džennetu, a to je njegovo zadovoljstvo. A to je gledanje u Allaha subhanahu wa ta'ala plemenito lice. Gledanje u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zato budi svjestan šeitana u ljudskom liku i u džinskom liku. Budi svjestan. Dakle, da imaš otvorene neprijatelje. Otvoreni neprijatelj ti je svaki onaj koji te sutra odvraća od vječnog vječnog dženneta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Alam ahdi ilaykum ya bani Adama alla ta'budu ash shaytan innahu lakum adawun mubin." O sinovi Ademovi zar od vas nisam uzeo čvrsto obećanje da nećete obožavati šejtana doista vam je on otvoreni neprijatelj wa ani'buduni hada siratu mustaqim i da ćete samo mene obožavati to je pravi put da ćete samo mene obožavati, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, meni se ponizno obraćati, meni padati na seždu, meni sve vidove ibadeta upućivati, to je pravi put koji vodi do mene, moga zadovoljstva i moje nagrade. Dženneta. Ti ljudi, zašto im je sutra naređeno? da se odvoje od vjernika zato što su obožavali šeitan, nisu obožavali Allaha, zato što nisu išli sirat mustaqim, nisu odabrali sirat mustaqim, pravi put koji vodi do Allaha, već su odabrali stramputice, na tim stramputicama je stojao šeitan, pozivao ih i odvodio s pravog puta. Kako se spominje u hadisu, da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam jedne prilike svojima sahabima zacrtao, zaparao jednu veliku, duboku liniju podebelu i duboku liniju i s druge strane je nacrtao male, dakle s desne i lijeve strane je nacrtao male linije. Pa je rekao za duboku i široku, veliku liniju, rekao je hada se bilu Allah ovo je Allahov put, a za one kratke linije sa desne i lijeve strane rekao je Wahada subulu šeitan. A ovo su putevi šeitana na kojima stoji šeitan i poziva, poziva na stramputicu. Odvodi sa Allahovog subhanahu wa ta'ala puta. Pa oni nisu išli tim pravim putem nisu išli tim pravim, utabanim, poznatim putem kojim su išle prve generacije, Allahovi poslanici, vjerovjesnici i njihovi iskreni sljedbenici, ne, oni su skretali se, dakle, s tog pravog puta, odlazili na putice, zato i sutra će im biti naređeno da se odvoje. Pa Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga, nakon što je im je rekao da su obožavali šeitana, da nisu obožavali njega, Allah ih suočava sa činjenicom da su u tom svom ponašanju, obožavanju šeitana, pokoravanju njemu, zapostavljanju Allahu i subhanahu wa ta'ala naredba i zabrana, naredbi i zabrana, da su bili nerazumni, da nisu bili pripameti, da im to nikako nije bio dobar izbor, nikako nije bila valjana odluka sada su se ubijedili u to. Međutim, kamo sreće da će im kajanje i spoznaja tada na sudnjem danu nešto, nešto vrijediti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže nakon toga وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ Dakle, nakon što kaže, zar nisam od vas uzeo čvrsto obećanje da nećete obožavati šeitana, doista vam je on otvoren neprijatelj, zasigurno je on, وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا Zasigurno je on. Mnoge ljude od vas odveo na stramputicu, أَضَلْ odveo na dalalet, odveo na stramputicu. اَفَلَمْ تَكُونُ تَقِلُونَ Zar niste imali pameti? Zašto niste bili razboriti? Zašto niste razmišljali svojim razumima? Doista je šetan odveo mnoge s pravoga puta. Mnogi od vas gledali ste njihovu završnicu, gledali ste kako su oni skončavali na tom svijetu, a poznato je kako čovjek na Dunjaluku skonča, tako će sutra biti proživljen na Ahiretu poznato je i prihvaćeno i o tome govore šerijatski tekstovi da čovjek na čemu bude proveo svoj život na tome će i umriti, a ono na čemu umre na tome će sutra biti proživljen na sudnjem danu i takva ćemo biti i završnica na sudnjem danu na ahiretu. Pa zar niste gledali svojim očima sudbinu, završnicu tih ljudi koje je šetan odvodio s pravog puta, odvodio ih u kafane, nakon toga kladionice, nakon toga na mjesta gdje se uzimala droga, nakon toga vidjeli ste ih kako po ulicama leže, spavaju, po jarkovima, spijani i slično. Nakon toga bili ste svjesni kako su umirali, u kakvim mukama. Zar niste o tome razmišljali? Zašto ste dozvolili i sebi da vas šeitan obmani? Zar nisam od vas uzeo čvrsto obećanje? Allah subhanahu wa ta'ala istovremeno i kori ih i ponižava, ali isto tako Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da im je sve bio predočio, sve im je bio dostavio, bilo im je jasno kako su mogli biti nerazumni tako, kako nisu uzimali povuku iz drugih, kako se i kaže sretan je onaj koji se uči na, na greškama drugih. Teško li se, <clears throat> teško li se onome koji bude učio se na svojim greškama. Sretan je onaj koji se poduči na primjeru drugog. Uzme i brat, uzme pouku iz života drugog. Pa dakle kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَقُونُمْ تَعْقِلُونَ Zasigurno, ili kako se kaže u tefsirima, tako mi Allaha, doista je šeitan mnoge od vas odveo na krivi put, na stramputicu, zar niste imali razuma? Zar niste imali pameti. Poznato nam je na sudnjem danu da će Allah subhanahu wa ta'ala dozvati Adema kada bude otpočelo se sa suđenjem. Nakon što se bude dugo, dugo, dugo čekalo da otpočne suđenje na sudnjem danu, pa nakon svih Muhammed sallallahu alihi wasallam, Allahov poslanik alihi salatu wasallam se zauzima da otpočne suđenje, otpočinje suđenje, tada će Allah dželavala da dozove Adema i kaže o Ademe pa će se Adem odazvati i reći odazivam ti se gospodaru moj odazivam, reći će Allah subhanahu wa ta'ala o Ademe iz svoga potomstva od svake hiljade izdvoji udio za džehennem. Iz svoga potomstva izdvoji dio za džehennem od ljudi, dakle ti si njihov otac, od tebe su potekli svi ljudi, od tebe i Have potekli su svi ljudi, od tih svojih dakle potomaka, izdvoji dio za džehennem. Pa će upitati Adem, gospodar moj, a koji je to dio za džehennem? Koliko da odvojim? Pa će Allah dželle dželevala reći od svake hiljade devet stotina devedeset i devet. Allahu akbar. Od svake hiljade, svake hiljade. 999 za džehennem, jedan za džennet. La ilaha illa. 999 za džehennem, jedan za džennet. Kako stoji u hadisu, tada će, kada se čuju ove riječi, tada će dijete, malo dijete osjediti. Malo dijete će potpuno osjediti i kosa i obrve, svo će dakle osjediti, osjediti. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže هذه جهنم التي كنتم توعدون Hadihi jahannamu lati kuntum tu'adun. O sinovi Adamovi, zar nisam od vas uzeo čvrsto obećanje da nećete obožavati šeitana, doista vam je on otvoren neprijatelj i da ćete samo mene obožavati, to je pravi put. Zasigurno je šeitan mnoge od vas odveo na krivi put, na stramputicu. Zar niste imali razuma? Hadihi jahannamu lati kuntum tu'adun. Ovo vam je džehennem koji vam je obećavan. Ovo vam je džehennem koji vam je obećavan. Koristi se ovdje u ovom kuranskom ajetu pokazna zamjenica hadihi. To je dakle pokazna zamjenica za blizinu. U arapskom jeziku postoje pokazne zamjenice za daljinu. Postoji za muški rod, za ženski rod, za jedninu, za dvojinu, za množinu, za blizinu i za daljinu. Ovdje se koristi pokazna zamjenica za blizinu. Hadihi džehennem. Ovo vam je džehennem koji vam je obećavan. Dakle, ovaj kuranski ajet indirektno ukazuje da će nevjernici vidjeti džehennem, da će im čak na mahšeru u danu suđenja biti prikazan džehennem, bit će im pokazan džehennem. I kako stoji u hadisima, da će džehennem na sudnji dan biti doveden, da će meleki dovući džehennem na sudnji dan. Kaže se da će imati 70.000 krajeva, povodaca, nešto kao konopaca, Allah najbolje zna, 70.000 tih krajeva na svakom tom kraju od 70.000, svaki taj kraj pridržavaće 70.000 meleka. Allahu akbar. I kažu komentatori ovog hadisa, doista da nije toliki broj džehennem bi se otrgnuo i sve bi spalio. Da nije toliki broj krajeva i toliki broj meleka da drže džehennem, džehennem bi se spalio. Džehennem bi se otrgnuo i spalio bi sve na mahšeru koji će stojati. Hazihi jahannamu leti kuntum tu'adun. Ovo vam je jahannam koji vam je bio obećavan. Dakle, jahannam će se dovući i pokazati nevjernicima, grešnicima koji su ogrezli u grijehu, u najvećim grijesima, da već tada znaju šta ih čeka, da već tada dožive poniženje. Kao što su mislili da ponižavaju Allaha, Allahu vjeru, vjernike u Allaha subhanahu wa ta'ala na dunjaluku, ismijavali se s njima, psovali Allaha, na'udhu billahi ta'ala, ismijavali se s njegovom vjerom, ismijavali se s njegovim propisima, propisivali od sebe zakone koji su suprostavljali Allahovim propisima, ismijavali se sa nosiocima Allahove vjere, sa onima koji pozivaju Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu vjeru, ismijavali se, ponižavali njih, tako isto sutra će oni na sudnjem danu biti poniženi. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala narediti da se dovede džahnem, da se dovuče džahnem. I Allah subhanahu wa ta'ala će reći ovo vam je džahnem koji vam je obećavan na dunjalku za koji vam je govoreno ako budete nevjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala doživjet ćete ovaj džehennem, ući ćete u njega i u njemu biti kažnjavani i to vječno. I to vječno. Vi ste se ismijavali s tim na dunjalu. Kada vam je govoreno? Vi niste vjerovali u to. Govorili ste da su to priče, da su to bajke, da se to nikada neće desiti, da nema drugoga svijeta, da nema proživljenja. Međutim, mnogi će se uvjeriti, ali nažalost, to će tada biti kasno. Pa vidimo dakle iz ovog kuranskog ajeta da će nevjernici ponovo na sudnjem danu biti poniženi. Nakon što im bude naređeno da se odvoje od vjernika, I nakon što se vjernicima budu pokazali, e, pokazao džennet i pokazale blagodati u džennetu i nevjernici bude im naređeno da se odvoje od, od njih, od vjernika, a čuju šta vjernike čeka u džennetu, bit će poniženi tada. Zatim nakon toga bit će im doveden džehennem i vidjet će koje ih mjesto čeka, šta ih čeka u džehennemu, kakve patnje. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala će reći Islouha ljome bima kuntum takfurun. Uđite danas u njega, u džahennem zbog vašega nevjerstva, zbog onoga što ste poricali na donjalu. zbog vašeg nevjerstva, vaših loših dijela, vaših grijeha, vašeg nevjerovanja u Allaha subhanahu wa ta'ala uđite danas u ovaj ovaj džahnem ovo je džehennem koji vam je obećavan. Ne možete se pravdati da vam nije govoreno. Obećavan vam je. Ako ne budete vjerovali, ako budete prkosili Allahu subhanahu wa ta'ala, ne budete se pokoravali Allahu, ne budete od njegovih robova, vjernika, ne budete padali na seđdu, klanjali namaz, ne budete li činili ono što Allah traži od vas da biste bili muslimani, da biste bili Allahovi robovi, vas čeka džehennem. To vam je obećavano. Nećete imati opravdanja sutra na sudnjem danu, to vam je obećavano. E, to je taj džehennem koji vam je obećavan. Sada uđite u njega zbog toga što niste vjerovali. Poricali ste ili svojim jezicima ili svojim stanjem. Ili ste poricali svojim jezicima i govorili ne, neće doći do proživljenja, neće doći do obračuna, nema nagrade ili kazne, ili ste dakle to poricali svojim, kako se kaže, halom, svojim stanjem poricali ste, odnosno niste se pripremali za to. Niste se čuvali od džehennema, niti ste težili i išli ka džennetu. Odnosno, niste ostavljali se grijeha, a grije si vodio u džehennem, niti ste, dakle, na drugoj strani činili dobra djela, a dobra djela vode u džennet. Niste se dakle čak ni svojim dijelima pripremali za džennet, niti ste se ostavljali džehennama na dunjaluku. Poricali ste i svojim jezicima ili dakle svojim tijelima. Nemate opravdanja. Danas uđite u njega za nevjerovanje. Pa svaki razuman insan i čovjek je smatra insanom onoliko je koliko ima razuma onoliko koliko ima znanja, koliko ima razuma, koliko koristi to svoje znanje, koliko razmišlja, toliko je insan. Sve što manje razmišlja, sve što manje ima znanja, sve što manje postupa po svome znanju, toliko je bliži hajvanu, a dalje od insana. Pa svaka razumna osoba koja želi sebi spas, uspjeh, koja želi sebi džennet, uživanja u džennetu, koja želi sebi spas od džehennema, kazne u džehennemu, prije toga poniženja, neka ovaj kratkotrajni život na Dunjaluku provede u pokornosti Allahu. Neka obožava samo Allaha ili to pravi put a neka ispuni također obećanje koje je dao Allahu da neće obožavati šeitana. Neka se ostavi obožavanja, obožavanja šeitana jer je to krivi put, to je stran putica. Živimo na Dunjaluku nekoliko desetina godina, 50, 60, rijetki su oni koji dožive više, pa tih 60 godina založimo za lijepu vječnost, za uživanje u džennetu i to vječno uživanje. O tome nam Allah subhanahu wa ta'ala govori na, jeli u suri Jasin, govori o detaljima na sudnjem danu. Neki će se buniti i reći, ne, nama nije obećavano, nas niko nije pozivao, niko nam nije govorio zašto da se sada kažnjavamo. Ne, mi nismo činili loša djela, mi smo bili dobri. Mi u našim srcima nismo imali zlobe ni prema kome. Mi smo se lijepo obhodili, želili smo svima dobro. Ne, mi to ne prihvatamo, pravda će se. Pa Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u narednim ajetima sure Yasin da će Allah subhanahu wa ta'ala zapečatiti njihova usta, pa će njihovi organi početi svjedočiti njihova loša dijela, da su doista činili loša dijela. Njihove oči, njihov sluh, njihove ruke, njihove noge, njihove kože, njihovi jezici počeće je li, da govore ono u čemu su bili na dunjalku. O tome ćemo, ako Bog, da govoriti u našoj narednoj emisiji. Do tada molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju i slijede.